wa nas stvorio samo zato da bi mu činili ibadet, to je cilj naših stvaranja. Poslao je zadnjeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alaihi da, da se ponovo uspostavi moneteizam koji je obilježje i suština islama i da se objavi rat širku i mušicima. Ove dvije, tri činjenice su osnovne stvari, osnovni principi islama i onda pored toga desi se da ovaj umet dođe u takvo stanje da, da je dovoljno ono što ću spomenuti od nekih E, navoda, citata nekih učenjaka koji opisuju kakvo je bilo stanje muslimana, kako je danas u savremenom dobu, kako je bilo prije nekih 500-600 godina po ovom pitanju. Znači, namjera mi je, o tome govorimo. Iz kog razloga? Iz razloga što kada neko od učenih priča govori o širku, o opasnosti širka, o potrebi da se čovjek čuva širka, upozorava na drugi. Pojavi se tu mnoštvo pitanja, pa gdje je taj širk? Koga radi? Je to priča o nečemu što ne postoji u stvarnosti? Je to prevaziđeno? A u stvari radi se o tome da mi ne poznajemo dovoljno stanje i stvarnost e, muslimana ukupno u globalu, a i naše ovdje u našoj sredini a to je da je širk veliki ili mali, da ima svoj udio i dan danas u umetu. To je nevratno, čovjek ne može da povjeruje. Čovjek ne može da povjeruje da islam koji je došao da se bori protiv širka, vjerovjesnici su slati zbog toga, knjige objavljene, zbog toga, a onda onaj umet koji se odazvao posljednjem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi nađeš kod njega ono na kojem su bili e, mušici u džahilijetu kada se pojavio islam. Kaže Imam Ševkani, poznati jemenski učenjak, koji je živio prije otprilike oko 200. godina više ili manje, iznoseći žalost i tugu e, za stvarnost, bolnu stvarnost koja je bila u njegovo vrijeme u Jemenu. A misli u stvari na arapski polotok i uopšte stanje, među, stanje muslimana širom svijeta islamskog. Pa se pita gdje je ta ljubomora, gdje je ljubomora pravih, iskrenih muslimana, Allahovih, muwahida, od strane učenih i neučenih, da ne reaguju na ovu stvarnost, ti munkeri koji, koji toliko bodu u oči gdje se to islam izgubio i u što se pretvorio i povukao. On to govori e, u svojoj knjizi, poznatoj knjizi Neilo kod komentara hadisa e, koji se prenosi od Ali radi Allah anhu, kada mu je poslanik sallallahu sallam poručio, spomenut ćemo taj hadis poslije, kada mu je rekao da ne ostavi vola kabren mušrifen illa se vojite, kaže, kod tog dijela on ovaj komentar stavio kaže da ne ostavi jedan kabur, odnosno mezar koji je izgrađen, oko kojega je napravljena građevina, neka bilo kakva, ili ograđen kabur, da ga ne ostavi, a da ga ne poravna sa zemljom. <clears throat> To je rekao Ali u u drugom tabijinu, e, kako je njega slova Allahu poslanik sallallahu se da tako postupi hadis bilježi muslim svoj sahih. E, kod tog hadisa u komentaru kaže Imam Ševkani sljedeći. Kaže, e, kem kad sara an e, tešjidi ebnijati l'kuburi wa tahsinaha min fasid jebki lehal islam. Kaže, koliko, koliko se, kaže, e, se dešava među muslimanima, govori stanje muslimana, kaže, od pravljenja, pravljenja građevina na mezarovima, na krabovima. Znači da se uređuju kaborovi. I u njihovo uljepšavanje Kaže, koliko se tu dešava mefasida, štetni stvari, zbog kojih, kaže, plaće islam. Minha, pa onda navodi, kaže, atiqadu li džahla, leha ke i'atiqadi li kuffari li asnam. Ova najkrupnija stvar. Uvjerenja džahila, ljudi, neznalica, obični ljudi koji za sebe tvrde i, e, ubiježe da su muslimani, da ispoljavaju time islam ubjeđenja koja imaju, kaže, poput kjafira prema kipovima, idolima dolima e, koji su bili poznati u džahilijetu. Kaže, va'azume dalik. I još gore od toga ima. I još gore od takvog stanja ima. Kaže, fe zannu enneha naf'i wa dafi I kaže, misli ti ljudi koji pripadaju e, islamskom umetu, misli da su ti kaburovi, odnosno oni koji su u kaburovima, kaže da oni mogu donijeti koris ili otkloniti štetu. Kaže feđaluha maksadem li qada'il eh, Kaže pa su učinili ta mjesta. Znači odlazak na mezare, na kaburove, na turbeta. Kaže da su to mjesta gdje treba da upućuju svoje dove i ispunjavaju svoje potrebe. Kaže ovo melđan lina ili metalib. I da je to mjesto utočište gdje mogu da nađu spas za svoje probleme dunjalučke i ahiretske. Wa sa'alu minha ma yas'aluhu min rabbihim. Kaže, pitaju one koji su u kaburovima, traže od njih ono što traže, kaže, robovi od svoga gospodara, od Allaha subhanahu wa ta'ala ošeddu ileha rihal i kaže e, odu na putovanje zbog, zbog obilaska takvih mjesta, kaburova, mezareva, turbeta. Otemesehu biha, ostegathu i kaže vrši potiranje po njoj radi bereketa. Traži pomoć od njih. U obile džumleti ennehu lem, lem jeda'u še'en mimma kanet džahilijetu tef'aluhu bil asnam. Illa fa'aluhu. Kaže, ukupno rečeno, nisu ostavili ništa. Znači ovdje govorimo muslimanima, u njegovo vrijeme. Nisu ostavili ništa od dijela koje se radile u džahilijetu, što su radili mušiti sa, oko kipova. Kaže, fa inna lillahi wa inna ilihi rađiva. Kaže, mi, se, mi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. Wa ma, ma hadal Ešani kaže i sa ovim gnusnim, sramotnim i odvratnim munkerom, lošim djelom. To, su, to su mušika. Wal kufril I kaže i kufra teško, gadnog i užasnog. Kaže la neđid men jagdab I ne, možemo naći neko ko se naljuti, rasrdi radi Allaha. Wala jubaru eh, hamijeten li dinil hanif. Kaže, niti, niti se pojavi kod nje bomora radi e, monoteističke vjere, islama. Kaže, la alimen, vola alimen, niti ali učenjak, niti muta'alim, onaj koji uči i traži znanje, vola emir, vola namjesnik, vola vezir, vola ministar, vola melika, niti kralj. Hoće da kaže, niko ne reaguje, a tako stanje bilo kod muslimana. Vakad minel ahbar i kaže došlo je do nas. Govori o došlo je do njega i do njemu slični i učeni, došle su vijesti. Mala e, je, šuku ma'hu enne kefire min haulaj kuburijin au Kaže da većina ovih kuburina, znači oni koji odlazi traži svoje, rješavaju svoje potrebe kod kaburova. Ili većina njih kaže, i da te ali jemin mi džiheti hasmi, i da te alihi je min mi džihati hasmi i kada mu bude upućena, traži se od njih zakljeto da se zakune nečim od strane čovjeka sa kojim se spori u nečemu. Kaže, halefe billahi fađira. On se zakune Allahom kao griješnik, lažući. Fa idha qile lahu ba'da dhalik ihlif bi shaykhika wa mu'taqidika al fulani a kaže, kada bude rečeno, zakuni se svojim šejhom, evlijom, znači koje imaš uvjerenje, kojim ideš na kabur, pa mu ili neko ime, kaže, on se onda e, koleba, premišlja, kaže, wa eba I odbije, osim da prizna istinu. Prizna istinu, znači ono oko čega se spori. kaže wa hada min abyan al adilla ala anna shirk ana ana shirkahum qad balaga fawqa shirki man qala annahu ta'ala ثاني اثنين او ثلاثه او ثالث ثلاثه Kaže, e, ovo je najveći argumenata, dokaza da je njihov širk postao veći, kaže, od širka onih koji kažu, neka uzvišeno od tog, da je on jedan od dvojice, e, jedan od trojice. a to kažu kršćani. Da je širk oni koji se tako ponašalo oko kaburova veći od širka kršćana. Kaže, fe ja ulema el islam, evo ulema el din. Kaže, o učenjaci islama i vjeri. Ja mu lukel muslimin, o kraljevi muslimana, vladari muslimana. Ej zir ili islami ešeddu min el kufr. Ima li veće sramote, štete gubitka za islam od kufra. Imali لِهَادَ Ima li veće štete za vjeru, za din, od činjenja ibadeta nekom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, وَأَيُّ مُسِيبَةٍ يُسَابُ بِهَ الْمُسْلِمُونَ ta'adilu hadil musibe. Ima musibeta koji pogodi, veći, koji pogodio muslimane od toga da je pogodio ovaj musibet. O kojoj musibet govori? Znači, da on, muslimani koji, e, čija vjera je, je vrh monoteizma, tevhida, ispoljavanje badeta samo Allahu Đelešanu, da dođu oni koji sebe smatraju u takvo stanje da čini širk oko kaburova, evlija i njima slični, veći ili, ili drveća ili kamenja, veći nego što su tu bili, na čemu su bili mušici prije islama. Kaže, eju munkerin, jeđib inkaruhu, kaže, koji munker, je obaveza inkariti in lem jekun inkaru hade širk shirk bejin vađiba pa e, Koji munker je vađib da se negira ako ne ovaj, znači ovaj munker širka koji se pojavio u metu. E, sa ovim riječima ovdje završavamo. E, imam Ševkani je opisao u stvari kakvo je stanje bilo muslimana tada. Znači da je do te mjeri bilo znači e, da smo muslimani pali u poniženje i u dalalet, da se vratili na, na, korake, na staze onome čemu su bili e, mušici u džahilijetu. Odnosno, e, to će nam poslije pojasniti jedan veliki pjesnik iz arapskog svijeta, a to je Mustafa Lutfi Menfaluti, on je bio književnik pisao je knjige, a prije toga, prije što se počeo baviti književnošću, tražio je šerijesko znanje, ima šerijesko znanje i stekao je e, ispravno šerijesko znanje, odnosno uzeo je, razumio e, razumio akidu Selefavog umeta, Egipćanin. Pa je u jednoj od svojih knjiga napisao, i on e, u svojoj knjizi Nazarat opisao ukratko, ja ću to samo prepričati jer ima puno teksta, E, opisao stanje muslimana u mjestu gdje on živi u Egiptu. E, da ne navodim na arapskom, uzet će nam puno vremena. Uglavnom on kaže, kaže koje oko, znači koje oko da ne pusti suzu ispred ovo, kaže, e, ovog prizora koji, koji čovjek vidi ispred sebe kada vidi šta se dešava sa muslimanima, kaže koji su ruka, suđada, ala a'tabi, kabri mejitin. Kaže koji čine ruku, e, e, rukue i seđde, znači na, na pragovima, odnosno oko kaburova, umrlog čovjeka. Kaže, o rubema kane bejnehu men huve hajru min fi hajati. Kaže, među onima koji čine te rukue i seđde prema kaburojima, kaže, među njima često bude oni koji su bolji od onog kome čini ruku i seđu koji je Kaže, fa ahran je kune kedalike badbe mati. I kaže, jel, za da takva osoba bude bolje nakon smrti od onog kome je došla u čije kabura, jel, e, se okupio i čini i seđde i rukue. Pa onda dalje nastavlja. <clears throat> Kaže, koje srce može da se smiri? E, Kada vidi znači kada vidi šta se radi, znači koje srce može skoro kaže srce da mu iskoči iz grudi, kada vidi šta muslimani, kaže ashabu, dini, tevhidi, znači, e, znači, oni koji su nosioci vjere tevhida, kaže šta oni radi, da su kaže, e, e, kaže eksterul da su veći mušrici Kaže, iš, eh, išrakem billahi, wa date, još širi krug tog širka imaju, eh, u mnoštvu božanstava, kaže, koji imaju, fit'adule, alihan, kaže, wa mabudat, i mnoštvo oni na koji način ispoljavaju svoje badete svojim božanstvima, znači, veći su mušli nego ni prije što su bili. Kaže, voli da jem kod muslimun, kaže, te slit da mesahin. I što, kaže, muslimani, eh, što prigovaraju, što predbacuju kršćanima, za njihovo trojstvo. Zbog onog, kaže, što imaju tu nekakvu nelagodnost ili mržnju, ili ispoljavaju prema kršćanima, ono što imaju ono trojstva, što imaju širka kod sebe, kaže, e, i što ispoljavaju neprijateljstvo prema njima i mržnju, i što se čak bore protiv njih, kaže. Vode ratove protiv njih. Kaže, lam yablughu jeblugu mine širki billahi mablagha Jer kaže, e, e, kršćani nisu dostigli stepen širka na kojem su ovi muslimani. lam yughriqu fihi raka. Nisu toliko tonli u, u vrste, e, u sve moguće varijante širka u koje su tada u uronuli muslimani. Kaže, I onda pojašnjava pa kaže, jer kaže, kršani kaže, vjeruju u trojstvo. Ka, načelno ga spominju. Kaže, s tim da osjećaju nekakav grabet, nejasnoću i sami on osjeća kako je to trojstvo, pa pokušavaju da ga objasni da je to jedan u tri ili tri u jedan i tako dalje, na razne načine kako to oni pojašnjavaju. E, da je to jedan e, e, u, propisu trojice ili tako dalje na poznat način, kako to oni pokušavaju da objasni šta se tu misli po trojstvom, kaže, a što se tiče muslimana, ovim okon priča što rade oko kaburova. Kaže, fe jedinune bi alafi ali alihe, kaže. Oni, kaže, uzeli su, kaže, hiljade božanstva, božanstava. Kaže, e, više nego što je kod kršana. Kaže, od drveća, od e, umrlih tijela ljudi, kaže, od, e, od komada kamenja, kaže o min hajtu la I to, I to da ne osjećaju da su toliko uronuli u toliki dalalet. I onda izražava to, e, izražava stanje kako čovjek može, znači kako muslimanima se može desiti da oni koji su došli, da budu vođe čitavog čovečanstva sa ispravnom akidom, da dođu u takvo stanje. Nakon toga, kaže, ja mogu razumjeti ja mogu razumjeti, kaže, obraća se, kaže, ovo vi prijedvodnici muslimanskog umeta. Njihovi predsjednici, njihove voće. Kaže, možemo naći prodanje običnim muslimanskim masama. Što čini je taj širk. Što ima i taj fesad u akidi, poremećaj. <clears throat> Zato što računamo nisu naučili, slabo razumjeli, naćemo i neki izgovor. Al kaže, šta je sa vama? Vi, kaže, koji ste predvodite ume zato što ste inteligentni, zato što ste pametni i tako dalje. Šta je to sa vama? Pa kaže, da, pa se došli na taj stepen da su kod muslimana kipovi, spomenici, kaborovi, turbeta i ostalo postala sastavni dio e, muslimanske civilizacije i kulturi. A kaže, još, još gora stvar, kaže, Među tim istim muslimanima se pojave oni koji ujutro i naveče i kada osvanu, i kada omrknu ponavlja one poznate riječi. Kulu hajrin fitibajmen selef, svaki hajri u slijeđenju onog koji je bio prije nas. Pa kaže kullu šerin fitibajmen halef, a kaže svoje zlo u dao u novotarijima koji dođu, oni koji su došli poslije njih. I kaže, e, znaju li oni da je selef, da je li neko od Selefa ikad, znači od Selefa prve tri generacije, prva čak tri stoljeća, jer se gradnja kabura, kao što spomenuti kod Ibn tek pojavila poslije, tamo negdje, jel, krajem, trećeg stoljeća. Uh, kaže, jel znaju da je neko, bilo ko, od prvi generacije od Selefa, da je izdvojio neki kabor, da su tražili teosul preko tog kabora, da su e, dolazili kod kabura poslanika sallallahu alaihi sallam ili e, kod kabura nekog od ashaba ili ehlu bejta da su tražili od tih kabura, oni koji su kabura da se riješi njihovi problemi da, se njihove teškoće musibeti velaju otkloni kaže znaju li znate li kaže, da Rifaj, Dusuki, Džilani, Bedevi, ovo su sve primjeri onih e, evlija Eh, mnogi su sufijski šejhovi oko, gdje su napravljeni njima turbeta, gdje se dolazi godišnji ludi se pravi godišnje se obilazi i tako dalje, spomenut ćemo to uz pomoć, eh, kaže da ti ljudi, kaže da su oni, jesu li, kaže ti ljudi, kaže, na većem stepenu od vjerovjesnika i poslanika i ashaba i od tabina nakon ashaba. Zar mogu biti na većem stepenu? Pa da ljudi idu kod ovih spomenuti do Dosukija, Džilanija, Bedevija, i da, su na njima i ono što rade oko tih kaburova izgradili svoj vjeru. I kaže, znaju li ovi muslimani, znaju vladari, znaju li ti muslimani, kaže da je, da je, e, da je vjerovijesnik Muhammed sallallahu onaj koji je zabranio da se pravi e, tipovi, da se crtaju slike, e, da se da da se takve stvari širi i da se pravi kod muslimana, E, e, iz tog razloga poslanik sallallahu sallam kaže nije to radio abeten walaiba, nije to zato što je nije znao šta drugo da priča i zabave igre to pričao, nego baš iz razloga bojeći se da će se vratiti, kaže, entoide lil muslimine džahilijetom al Da se vrat muslimanima džahilijet u prvi koji je bio, koji je bio posao kad se pojavio islam. Jer kaže, eju Koja je razlika, kaže, bejne suveri o tematil, o bejne adrihati o kubur. Kakva je razlika između slika i kipova, između e, kaburova, e, turbeta i mezarova, na koji, kojima pravi određene stvari, zida i pravi i uređuju i tako dalje. Kaže, ma dame kulno minha je džurru ila širk sve dok jedno i drugo, kaže, vodi u širk vo jufsidu akidete tevhid i upropoštava akidu tevhida. I onda na kraju upućuje dovu. Dovu e, da se adalašano popravi stanje umeta od ovog, ovog musibeta u kojem se našli muslimani. E, ovo je samo jedan također jedan opis e, opis stanja koji je on opisivao u Egiptu poslije stotinja godina i više Eh, od imama Ševkanija. A onda vidimo šta kaže šehol Islam i temije. Znači mi govorimo ovdje o onom eh, velikom belaju, velikom usibet koji, koji dan danas u umetu. A to je da je vjera Islam svedena na evlije, na kaburove, na dobrije ljude i ono što se radi oko toga. I da eh, negiranje toga, govor protiv toga se u savremeno doba brani time da se kaže pojavila se najveća fitna i najgora sekta umetu, a to su vehabije koji negiraju ovu stvar na kojoj smo mi zatekli naše očeve, naše djedove i ovo je naša prava vjera. Ono što rade oko kaborova. A ovi su došli, ova najopasnija, najgora novotarija koja se pojavila u umetu, oni su došli i kažu da upropaste ovaj, ovaj divni, lijepi islam, koji su okupatori sa kolonijalnim osvajanjima, kad su došli u islamski svijet, utvrdili su muslimane i potvrdili im ono što rade od ovih stvari koje smo rekli. Jer znaju dobro, jer znaju dobro da je ova stvar, da ih ova stvar znači, učvršćuje na dalaletu, e, ne navodi ih da se pobune, da izvrši revoluciju, da ne daju neprijatelj dođu u njihove domove, da uzmu njihova bogatstva, da ih iskorištavaju i tome slično i tome slično. <clears throat> Kaže šehe Islam bin Kaže, lem jekun ala ahdi sahabe, wa tabi'in, wa tabi'ihim, min dhalike šejun fi biladi muslimin. Govori ovdje o pojavi kaburova i mezariva, ono što se gradi. E, pazite, mi danas imamo stanje, e, pogotovo tamo gdje su bilo osmanlije. Znači, da ne možete naći džamiju, mešćid, a da oko nje, u najmanju ruku oko nje nema kaburova. To u početku slama nije bilo apsolutno kaburovi mezarija su bili odvojeni od džamija. Džamije e, ne treba biti u nikakvoj vezi sa kaburovima. Zbog ove pojave koja se pojavila oko ubjeđenja e, zbog onih koji su kaburovima, spojilo se džamije mešidi sa kaburovim mezarima. A u većini mešida u Egiptu, u Sudanu i na mnogi drugi tamo u Indiji, u, Pakistanu, e, čak imamo, znači to skoro svi mešidi imaju okolo mezarije a mnogi mešid imaju unutar mešida imaju kaborove. Ili u pravcu kibli, znači ti dobri ljudi, unutar mešida, ili u pravcu kibli, ili sa lijevo, sa desne strane, ili u pozadini mešida. Znači to je gola stvarnost. Ona koji je bio u, u Istanbulu, odnosno koji je bio u Turskoj, mogao je to da vidi. Da skoro ne može naći džamiju, a da nema oko nje turbe ili čak u njoj E, znači rijetko, jedino može, ja sjećam jedno plava džamija da oko njih ima kaburova, ovo ostalo, jel, e, rijetko se može naći džamija da njima oko njih ili njuj kaburova. Kaže, šest temije, kaže, ovo stanje, stanje kaburova, gradnje na kaburovima i ono što se radi oko kaburova, a govorit ćemo o tome šta se to radi. Kaže, to nije bilo u vrijeme ashaba, niti tabiina, niti tabi tabiina. U kaže, nije ništa bilo od tih kaburova fi islam. Kaže, vola fil hijaz, niti je bilo u niti u Jemenu, niti u Šamu, danas Palestini i dijelu Sirije. Kaže, niti u Iraku, niti u Egiptu, niti u Horasanu, današnjem Afganistanu i dijelu Irana, e, niti u Magribu, Maroku. Kaže, volem jekun, kaže, volem jekun kad uhdithem e, uh, Kaže, nije uopšte tada bilo da je neko došao da napravi neki kabor, da kod njega ogradio i da je posebno bio uređen za posjetioce ljudi koji će to obilaziti. Kaže, e, la kabru nebijin, niti kabru vjerovjesnika, vola sahib, niti, e, sahibin, niti ashaba, Allahu poslanika, sallam sallam. Kaže, vola ehad min ehli bejt, niti neko od porodice poslanika, sallam da mu se na kabru nešto pravilo oko kabura. Kaže, vola salihin as, niti dobrog čovjeka uopšte nije bilo. To nije bilo uopšte prisutno u islamskom svijetu. Dokad? Kaže, bel ametu hadi mešahid muhdete. Muhtetetum bade dalike. Kaže, većina ovih kaburova na kojim se gradilo, eh, izgradilo turbeta ili izgradnja na, na kaburu da se obilježi, da se može obilaziti, to se desilo nakon toga. Lokane zuhurha u intišaruha hine da'ufet hilafetu benila Abbas. Kaže, pojava i širenje kaburova se desila kada je oslabio hilafet Abasija. Oteferrakat il ume, kada se umet podijelio na državice. Oketure fihim zenadika mulebisin eh, ale muslimin. I proširili se zindice, zindice stvari munafici ovom umetu. Koji oči fesadi ne redi, Koji su obmanjivali muslimane. Wa fešet fihim kelimetu ahli bidaj i kada se proširile, kada se proširile riječi novotara. O zalike min devletil muqtadir fil, a, fil avahir mi'eti salife. I kaže, to se desilo u vrijeme vladara muqtadira, kaže, u, za, znači, u 300. godini, pred kraj 300. E, e, godina, godina e, po Hidži. Fe innehu فإنه إذ ذاك ظهرت قرامة قال قد tada se, kaže, pojavili karamita, znači sekta ismailijska od šija, koja nema sumnje bila na kufru, bejdijska, kaže fi ardil Magrib, on se pojavili u, u Maroku, kaže thumme u ba'de dalik ila ardil Misr, pa se onda jel, došli su u Egipat, nakon Egipta su jel, u Hidžazi i na ostala mjesta, kada su, jel, kada su bili onda pravili fesad i muslimanskom umetu. Tada se tek počinje širiti Naravno, tada je poslije toga se proširilo i Meulut prvo Kaborovi, pa onda Mevlud, Mevlid na arapskom. I tako je počelo ova pojava umetu da je, da je, da je vjera Islam svedena na Kaborove i ono što se radi oko Kaborova. Ja sam vama navodio primjer da u našim eh, knjigama nekih putopisaca koji su išli na hađ da su, e, kada opisuju stanje muslimana iz ovih krajeva, sa Balkana kad su išli na hađ, znači posebna, posebna pažnja se u tim putopisima posvijeti, to ko hoće neka vrati se na te knjige. Posebna pažnja se tu posvijeti kada od, krenu odavde, pa znači, pošto se to prije išlo, jel, na, na, na, životinjama, jahalcima, e, obilazak određenih kaburova od onog evlije, onog evlije, ovog šehida, ovog dobrog čovjeka ili onog dobrog čovjeka počevši odavde, znači od Balkana, pa kad naiđu na Istanbul, od Istanbula u Siriji, u Palestini, pa sve do pa sve Mekke i Medine, gdje i tad bilo sve dok nije, sve dok nije se pojavio Muhammed Abdul kada su očišćeni tamo kaborovi. znači, sav taj put se opisuje koji, znači poimenično, koji kabor, koji evlije su prošli. I zanimljivo je, naravno, vidjet ćemo poslije, da se znalo desiti da od nekog čovjeka, da su znali jednog istog čovjeka, nekoga shaba, da na 4-5 mjesta obilazi njegov kabor. Jer na 4 mjesta ima njegov kabor. Znači ima ga u 4-5 država. Jednog istog čovjeka ima kabor. I taj kabor se obilazi i radi se njega koji se radi stvar koje ćemo spomenuti, eh, zbog kojih spominjemo ovaj munker. Da bi stvar bila jasnija, odmah na početku da kažem. Znači, Islam nije došao sa veličanjem kaburova i mezareva sa gradnjom na njima. Znači to da bude stvar jasna. Ja sam bio u situaciji da sam morao čovjeka koji je e, akademska ličnost, završio islamske škole, predaje na jednu od vjerskoj škola, morao e, e, sa njim da razgovaram o temi, on kaže da nema u islamu ništa što zabranjuje gradnju kaburova, turbeta i ostalo što se kaburova da to nikad nije čuo, niti mu je poznato i da, je, da, su naravno e, prvi mi koji smo došli kao mi, jel, ovo, novo tumačenje, koji pričaju tako nešto čudnu stvar, Da je u stvari, jel, ovaj, to sasvim normalno, to, smo mi zatekli, to je se kod nas učilo, to je sasvim normalna stvar kod nas. E, ovu stvar kad sam spomenuo, znači, znači, nema sumnji da je e, slavljenje, veličanje kaburova i naravno oni koji su kaburovima Znači, takvo, ne, nešto islam ne poznaje. Ne samo da ne poznaje, neko nema ni i šaret oko toga da treba pridavati tome značaj. Spomenut ćemo šarijski argument, ne govorim iz Havi. Znači, e, šarijski tekstovi Korana i suneta vjerodostojnog su došli jasni da nedvosmisleni u zabrani toga. U zabrani svega što je put, dharija, vesile koje vodi u širk. A nema sumnje da ono što se radi u da to vodi u širk. I navešimo te širijatske tekstove. I naravno učenjaci to protumačili. jasno to naznačili. I čak poznato pitanje, da li je, pazite, učenjaci imaju veliko razmišljanje, da li je dozvoljeno kad se napravi kabor, obilježiti ga nečim, tamo gdje glava bude, neki kamenčić staviti. Treba li obilježiti, ne treba obilježiti. Pa ima više stav učenjaka. Treba uopšte obilježiti. A pa da stavljaju niše, da se piše oko pisanja isto. Većina učenjaka da je mekruh. Skupina kaže da je haram, neki dozvoljavaju, iz neki uglavnom to su ovi, ovi potonji savremeni učenjaci. A učenjaci četiri mezeba prvi, znači ili su na zabrani ili na, na pokuđenost, da se uopšte nešto zabilježi ime i prijezme, a kamo nešto duže, ili da se pjesme pišu, ili da se nacrtaju neke slike, ili tome slično. Naravno, zbog šarijetskih tekstova, znači šarijetski tekstovi, i stavovi učenjaka i ono što je od poslanika, e, poslanika sallam, znači ne, da, ne ostavlja nimalo prostora za sumnju oko ovog pitanja. Kao što je hadis. La teđadu bujutakom kubura. Nemojte činiti vaše kuće kaburovima. Nemojte praviti od svojih kuća kaburove. Kako? Vola teđalu kabri ida. E, kako da se ne od kuća kaburovi? Sa čime? Sa čime? Ne učenjem beka. Sa neklanjanjem i učenjem Kur'ana. Znači sa, ta dva Nemojte praviti svoju kuću kabor Zato, zato što se na kaborima to ne radi. Zbog toga je to rečeno. Pošto se to na kaborima ne radi, znači nemojte na takav način praviti od kuća kaborove. Vola teđalu kabri ida. I nemojte učiniti moj kabor, kaže poslanik sam id. Id je, znači, mjesto oko koje se praznuje, rade određene stvari koje se ponavljaju stalno. Znači nemojte ga učiniti mjestom gdje će ljudi dolaziti stalno, konstantno, obilaziti ga i praviti ono što se pravi. Kaže, Osallu aleje fe ina salatakom I kaže, donosi salavat na mene, kaže, jer e, e, vaš salavat na mene, kada donosi salavat na mene, kaže, on mi dođe do mene gdje god da ste vi. Hmm. Tako da nema potrebno osmani, onim prema hađijama šalju, jel? kaže ko se lami poslanika sam sam. To je su rekli, znači kada hađi, ovi koji hađuju idu odam, pa onda kaže ko se lami poslanika, kao do njegovog kabora. Znači ovaj hadis tu derogira. Zato su rekli da je to novotarija, da neko po hađi šalje selam poslaniku sallallahu selam. <clears throat> ovaj hadis koji se spomenuo, znači bilježi ga je Budavud, svom sunenu i Ahmedu uz Musnedu i uh, e, učenjali ga kao dobri i vjerodostojnim. Uh, također od Također od poslanika sallallahu alejhi sallam, prenosi da je rekao Allahume la taj'al qabri vasaden yu'bad. Nemoj učiniti moj kabr vasaden e, e, kipom nešto poput kipa i dola, da se obožava. Znači da se ne dolazi na njegov kabur i rade se one stvari koje se rade inače oko kipova. A to je ono što se desilo u metu. La'an Allahu qaumen ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kad Allah džeshanu prokleo, prokleo ljude koji su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika za mešhide, napravili od kaburova gdje su ukupani njihovi vjerovjesnici, napravili su od toga načinili znači, mešide. A u mešidima se radi šta? Uči Kur'an, e, klanja namaze, e, budi da se naseđi na ruku i tome slično, a to se, to se u umetu desilo da su radili to kaburova. A ovaj hadis koji sam malo prije spomenuo od Alije radi Allahu anhu, kaže Alija radi Allahu anhu, e, tabinu ebil hajjađu, kaže ela eb'athaka ala ma ba'atani ba'atani alayhi rasulullah sallallahu kaže hoćeš da te pošaljem da uradiš ono gdje, e, e, šta je, šta gdje mene poslao poslanik sallallahu alaihi sallam, sellem šta mi je rekao da uradim Kaže, tada tim sanen illa Da ne ostaviš ni jedan kip, a da ga ne sušiš. Wala kabren mušrifen illa se Niti kabur mezar uzignut, a da ga ne poravnaš. Da ga poravnaš na jedan šiber. Hadis ovaj bilježi muslim u svom sahiju Abu Dawud. Vjerodostan hadis. Također, e, bilježi, bilježi muslim u svom sahiju. Kaže, neha Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, <clears throat> kaže en yujassas al qabr wa an yuqad alayhi wa an yubna alayhi kaže zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem to se prenosi od sahaba kaže zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem en yujassas qabr da se kabr uređuje. Juđešće znači da se okreći, u doslovnom smislu, u smislu da se uredi, da se ogradi, da se ozida na njemu. Kaže, on ali, da se sjedi na njemu, on i da se napravi građevina na njemu, iznad njega. Kao što su znali jel, e, pravi u šator napravi iznad kabura. E, kod Ebu Dauda imamo dodatak, kaže, en tebe ali, kaže, da se piše na kabur, da se zapiše ko je taj čovjek koji je u kaburu. Taj dodatak su, e, taj dodatak je, znači, kod Ebu Dauda su ocijenili prihvatljivim mnogim hadispaših Albanija i mnogim drugim. Uh, a imamo također kod Tirmizija dodatak, uh, a to je, kaže, wal, uh, وَلَعَنَ الْمُتَّحِذِينَ عَلَيْهَا kaže, al-masajid wa surđ. Kaže, uh, Allah Žešanu je uh, prokleo one koji na kaburovima pravi mešćide i kaže suruđ, odnosno pale, pale iz, e, i, i svijeće. <clears throat> Uglavnom, ovo što je došlo u ovim hadisma, jasni šerijetski tekstovi da se oko kabura ne radi ništa. Jedino što je preneseno od eh, Otmani bi ona da je poslanik sallallahu alejhi ve predaj, a to je da je stavio kamen na mjesto gdje je ukopan u kaburu, gdje je njegova bila glava. To je vjerodostojno preneseno. A ono bilo što drugo zapravo oko kabura na kaburu nije preneseno, odnosno došla je zabrana da najbolje da se ne obilježava ničim. <clears throat> E, ako je to ovako došlo šerijetskim tekstovima. I to je islam, nema sumnje oko toga. I da je to bilo prva tri stoljeća tako, prve tri generacije. A onda se dešava umetu, znači, znači, blagi haos poslije toga. Nakon tri stoljeća, od četvrtom, petom, šestom stoljeću. Da se, znači, eh, da se ova vjera svela na kaborove i ono što se radi o kaburova. Eh, neki istraživači su pokušali da utvrde kakvo je stanje tih kaborova, mezarova, adrihajle, dariha, kako ih zovu na arapskom, jel, e, e, kubeta, turbeta koji se pravi. Pa su čak zabilježili jel, brojem koliko kakvih kaburova ima i nabrojali koji sve kaburove imaju, pod kojim imenima, koje u tim kaburove i tako dalje. E, napravili jedno više istraživanja, kako u kojoj državi, pa je zabilježeno koliko tih kaburova ima koji dan danas postoje. Znači, govorimo sad što je preostalo. E, između ostali, ovdje je bitna stvar da navedem, da su od najpoznatijih kaburova u islamskom svijetu, oko kojih ljudi rade određene stvari i bade, određene stvari koje su i badeti. A to je kabr Huseina, radi e, oko čije kabura? Znači, ljudi, e, ljudi na taj, idu kad obilaze te kaburove, vrši vrše jednu vrstu hodočaša i dolazi do, do, do njegovog kaburova, njegovog kaburova ili kaburova, pošto ima više spomenut koliko ima, ima i 6-7 kaburova od Huseina, e, dolazi i e, određene vrste ibadeta, poput nedra, zavjeta, poput lanja e, životinje, kurbana, e, tavafa, traženje izlječenja, traženje bilo kakvih da lahiljatskih potreba da se riješi, e, e, dolazi kod tog kabora tražeći od onog koji je tom Kabora. Naravno, kad se tim ljudima, znači, e, šta je njihov glavni izgovor, kad se kaže ljudima, što to radite, to su i badeti, kaže ne. Mi kaže, samo posredujemo preko ove osobe, koja je na velikom položaju kod Allaha Đelešanuhu, i mi posjedujemo preko nje da nam ona jel da nam se ona zauzmi kod Allaha da izvršimo odnosno e, njihov širk se vraća na to da su oni ubijeđeni e, tako pokušavaju da oprade. znači da su oni ubijeđeni da u stvari jel da Allah dao moć onima tim evlijama koji su kaborojima da, da rješavaju da rješavaju ta pitanja. Znači to je neki izgovor kad se pokušavaju izgovor što to radi, a u suštini jel stvari oni upućuju i badet njima i traže od njih. E, govorit o tome zašto su došli u takvo stanje da to tako radi. E, sljedeći velik, e, od najvećih kaborova poznati turbeta ili u svijetu, a to je od Seida Betevija. Ne samo da je to jedan poznat, znači on ima godišnje vrijeme određeno u Mevsime, znači ima kada, se, kada ljudi dolaze i obilaze njegov kabor i da bude poput hađa. Eh, sjećam se da sam čitao da, znači, se zna deset nekih godina da kada bude, znači, kada bude njemu mevlud, mevlid, da ljudi dolazi da zna doći po, eh, četiri milijuna ljudi se okupi eh, da dođu na to mjesto da obiđu njegov kapor. Znači dođu i iz Egipta i van Egipta. I od sunita i od šija. Dolazi s obe strane. E, sljedeći treći kabur, e, velik poznat u svijetu, a to je od e, uh, Dina Rumija, poznatog sufijskog. Evli, čak za njegov kabor kažu, kaže da je Salihu Liladjani felate, da je on odgovara za tri vjere. Znači, toliko je on velik Evlija, da za tri vjere može, znači dovoljno za, da tri vjere ispunjava, za muslimane, židove i kršćane, znači, svim njegu mogu kabor bilastiti. Koliko je dobar čovjek. I čak je on proglašao da je on kutbul a'la. Da vi znate kod Sufija imaju kutbovi koji upravljaju svemirom, svijetom i ostalim stvarima i tako dalje, a on je jedan od te, od te četvorici koji, koji upravljaju svemirom i ostalim stvarima, koristima, dobrima koji se dešavaju i tako da, na način kako su oni ubijeđeni. E, sljedeći, zanimljivo, zanimljivo da je sljedeći kabor po veličini poznačio, a to je od Muhidina ibn Arabija. Ibn Arabija, ono poznatog Sufije, koji je napisao Fususul uh, poznata njegova knjiga, koji je od jedan od naših, uh, naših uh, ovaj, teologa napisao doktorsku desertaciju na, na, u njegovu knjigu. Tako doktorirao. A on je poznat u povjerenju Vahtetul Vujuda, Holula i Tihada, Vahtetul Vujud, to znači ono, jel, smatra da sve što postoji, da je to u stvari biće Allah ili Holula i Tihada, odnosno da Allah Đelešanovu druga verzija da se utjelovi u neko Eh, u neko stvorenje, da, bo, da bude u njemu Allah <clears throat> Naravno, poznati filozofi, novotari i tako dalje, da ne spominjemo. Uglavnom, ovaj, znači, ima njegov mezar, njegov kabur. Znači, stvari koje se rade oko njegovog kabura. I tu poznatoj državi koja je bila hilafet, eh, eh, znači koja je bila ovaj, glavni grad Emevijskog hilafeta, to je Damask. I stvari koje se rade oko njegovog kabura. Znači, to je mnoštvo tako koji istraživači koji prenosili vidjeli svojim očima šta ljudi rade po tih kaburova. Imao također poznati veliki kabur, zove se Data u Indiji. A onda imamo na šestom mjestu dođe Ahmed Tijani, vođa, vođa sufijskog tarikata. koji je tražio od muslimana u njegovo vrijeme, od poznatih stvari njegovih dalaleta, jer je tražio od muslimana u njegovo vrijeme da uzimaju e, e, Francuze koji su došli kopirali, da uzimaju ume šur, da sa njima čine šur, da sa njima, sa njima zajedno donosi i e, odluke svoga života i zajedno ih u zajednički život sa muslimanima. I druge stvari koje ima njegova knjiga, jel, Džauharul Kemal i druga knjiga Salatul Fatih, Kažu da su te njegove dvije, dva virda zovu, jel, kao neke virda, kao zikrov, vrsta zikrova, da je da su oni vredniji, kaže, 700 puta je vrijednije čitati e, ta, e, učiti ta dva virda, ta dva zikra od Kur'ana. I poznato je to je u njihovom tarikatu da tako, jel, da tako tome pristupaju. E, zanimljivo što se tiče i da time završim ovo, braćo, mene je namjera večeras jedan napravimo uvod o ovom belaju Eh, u koju je upao umet, po pitanju kaburova. Da shvatite da je ovo toliko raširena stvar u muslimanskom umetu. Ovo stvari, jel, Hvala imamo i kod nas, jel, evo vam na izlazu iz Zenice, na ulazu u Travnik, jedno vam u Sarajevu, imate u Tešni, znači turbeta, kaburova, izgrađeni, nagra, ozidani, oko kojih se pravi određene stvari, postala sasvim normalna praksa, znači to je bilo i kod nas, znači nije to novo, da skoro da nema mešida, pogotovo stari mešida, da nema, da nema kaburova oko, tih džami, oko tih mešida. I ne samo da ima kaburova, nego se određene, određene vrste i da vrše oko tih kaburova. E, znači, islamski svijet e, u koji, smo dio sasvim dio i mi i prije bili dan danas smo uključeni, znači pun je ovog problema gdje se sa ove strane čini taj širk oko kojeg mi cijelo vrijeme pričamo i upozoravamo na njih. Da je to stvar koja, pre koje se ne može prelaziti, na koju se, za, oko, e, za koju se treba šutiti i reći da je to prevaziđeno, da je to ovako, da to nema veze, da je to, čak pokušavati opravdati, E, kao što imamo, znači, vi znate da ima stranca, već duže vremena ima stranca, web stranca koja zove antivehabije i koja cijelo vrijeme donosi argument, argumentaciju za ove širkove što mi sada ovdje spominje navodim, koji se radi u Kaburova, da su oni od islama, da su oni od da su oni ispravni. A da ovo što ovi koji negiraju, koji se označe kao neke velike vehabije, da oni da oni u stvari jel, došli sa nekom novom vjerom, izmišljenom, to najopasnijom Fitnom e, e, i belajem i koji zadesi umet savremeno doba. E, uglavnom, ovdje je zanimljiva stvar. Što se tiče ovaj, kabura i da s time završimo kabura, <laughs> ovaj, narodno govorimo ovdje o mnoštvu kaburova koji su preširili, jel? Od kabura Husina, znači njegov kabur je ovaj, jedan od najpoznatijih od kaburova koji imaju u islamskom svijetu ali još zanimljivih stvari u tome, da njegov kabur, da ga, ima više, u više država, više mjesta. Znači imamo prvo u Kairu jedan. I, a sad e, dodatna stvar na sve ovo ovdje. Većina kaburova koji se prepisuju određenim velikanima, muslimanima, određenim ličnostima su lažni. Pripisuju se da je to određeni evlija tu ukopan, šehid, ovo ono. I većina tih kaburova koji se prepisuju određenim ljudima su lažni. No, nije tačno je tu ukopan taj čovjek. To je još najveća tragedija u svom tome. I često se zna desiti, i to su učenjaci potvrdili, da određeni kaburovima, da tu ukopan bude neki kršćanin. Pa da se poslije tvrdi da je ukopan Husein, ovaj ili onaj. U određenim zemljama. E, što se tiče Huseina, radi znači prvi kabor koji je njemu pripisao, to je u Kairu. A vi znate gdje je Husein e, ubijen. Gdje je ubijen? Kerbil u Iraku. Kako mogu mogo dospjeti u Kairu? Znači, to je prvo. Znači, I učenjaci znači da je to čista izmišljotina učenjaci govorili, islamski učenjaci, govorili, znači da, ne spominjem, znači da al-Ide, Dimjati, eh, Kastelan, Kortubi i mnogi drugi učenjaci, znači jasno naglasili da to nije tačno, da je to laž, znači, da, da, da to pojma, da, da ima u Kairu, da je u Kabiru, Kairu ukopan Husin. Pa onda je došla druga verzija da je ukopan u stvari njegova glava koja je bila osjećana kada je bio ubijen. A u stvari ta glava je bila prvo ukopana u Askalanu, u Palestini, pa je poslije premještena i to, i to znači zapis kaže, 490. godine po Hiđi, kaže, njegova glava, kaže, bila, kaže, iskopana, kaže, iz kabura Skelanu, pa je prenesena ovaj, u u stvari 490. godine potvrđeno da je bila tu njegova glava. Pa kad saznali, kao iskopali su njegovu glavu, pa je prenijeli u Kajro. 543. godine. Znači, pa koji, je to period prešao, jel, koliko godina, često i nešto godina prošlo od toga. E, da bi pronašli njegova glava, pa je prevesti, znači, samo njegovu glavu, bez tijela. To su te dvije diverze, znači, da je u Kairu i da je, u Askalanu. To je samo glava. Pa onda poslije, znači, e, kažu da je u Halebu, da je ukopan tamo, da ima tu njegov kabor. I on se obilazi i prinosi se ono što se radi oko kabora. E, a onda kaže, opšte poznata, poznata četiri ili pet mjesta gdje je u stvari ukopan e, Husein. Kaže, prvo u Damasku da je ukopan. Jer je kao navodno doneseno njegovo tijelo, pa, glava, pa prvo pa onda njegovo tijelo. Pa onda poslije toga, u Neđefu, u Kerberu. Pa poslije toga kažu jel, da ovaj, ima kabur, ne poslije toga, nego istovremeno kažu da ima, da ima kabur u Medini. Da je donese njegovo tijelo gdje je bila e, ukopan kod njegove majke Fatime. Pa onda četvrto kaže, četvrta verzija, da je, znači ima da blizu Neđefa, na jedno drugo mjesto posebno blizu njegovog ukopano, kod Kerbeli. E, I na kraju, znači zadnja verzija u stvari gdje je ubijen onda, na Kerbeli gdje ima gdje, gdje e, ovaj, šije radi određene stvari. Uglavnom, šest ili sedam mjesta, sedam mjesta po ovom što sam ja na, izbrojao, na sedam mjesta se navodi da je ukopan Husein radi Allahom. I svaki ti sedam mjesta ima tu znači određeni kabur ili turbe izgrađeno i oko njega ljudi dolaze i naravno to je jel, znači ima je kusunija i kod košija da ne govorim, znači uvjerenja prema Huseinu i ljudi rade ono što radi, i traže pomoć i tome slično. E, tako, znači, a nije samo to problem, nego poslije toga, znači, izmišljeni, od izmišljenih kaburova, to je od e, Zenjebe čirke e, Ali radijala. Znači, jedna verzija da je ona u Medinu, kupana, druga, ima jedna kabur u Medini, drugi ima u Damasku. A, a treće da je u Kairu ukopana, tri mjesta. Pa onda ode Abu Darda, da je on ukopan u Aleksandriji, a on u stvari umru u Medini, ukopan u Medini. E, znači, na dva mjesta ima kabor. Pa onda ovaj, e, čerka poslanika sallallahu Da je ona, znači e, ono što spominju, da je ona, gdje je ona ukopana, da je u Kairu ukopana, da je to čista laž izmišljotna, da to nije tačno. To su Fatimije došli sa tom izmišljotinom i izmislili i rekli da je to njen kabor. Pa su Sukejna, čerka od Huseina radijala, da je ona isto također ukopana, da je da ona bi živjela u Medini, u Medini, a oni je rekli da, da je kabor van Medine na drugom mjestu. A e onda, pa ovo što se tiče ashaba, a onda da ne govorim za, za poslanike, znači postoji muslimansku umetu kaburova koji se prepisuju poslanicima koji su bili prije Muhammed s.a.v. Znači prvo jahi alaihi Pa onda, poslije toga, ovaj, a, znači ovdje malo prije sam spomenuo, znači ima za Džabra alaihi salam, za Aliju radi Allahanu, gdje se spominje na više mjesta da su njihovi kaburi. Na više mjesta imaju i ljudi smatraju da tu kaburu. Pa Bej ibn Kaba, E, Poenta ove stvari što navodim znači učenjaci su na, e, e, Selmana Farisija rekli da to nije tačno gdje se tvrdi da je tu kabro nije ukopan. Međutim, postoje kabro, ljudi odlaze na ta mjesta i rade određene stvari koje radi. A što se tiče poslanika, znači, ili čak čerke poslanika sa znači na jednom mjestu govore da su četiri čerke poslanika sa da u, da u Damasku imaju. A Iša, Hafsa, Umu Seleme i e, Umu Habiba, da imaju kabro od njih četiri u Damasku kako su došli, koji ukupno, znači to a i ljudi su uvjereni da su u njih u i dolaze na te kaburove i radi određene stvari. Čak e, Esma bite rekli da je njen kabur tamo. A Abdullah ibn Selam da staba također da je u Palestini. A što se tiče vjerovjesnika, poslanika, od Halda bi veli da na tri četiri mjesta ima kabur. a, a ono najpoznatije je da je ukopan u Damasku. E, uglavnom, a što tiče poslanika, znači, e, i ovi drugi ashabi da ne navodim, znači, puno bi nas pričalo. Za poslanika, znači, od Jahja ibn Zakerije, od, e, od, kak se zove, od Saliha, od Ejuba, od Huda, znači, e, djeca koji su bili kod tih naroda, Jusfa, ali Ibrahima, ali Isaka, Jakuba, Davuda, ali isalam, e, navodi se sve određena mjesta, da, kada je, da ovo kod da je kod Halebu, da ono, znači, a onda dolazi, e, znači, učenjaci o toj stvari govorili, i zaključuje e, učenjak, jedan dolazi iz Kanani kaže on kullu hadhihi al-qubur mudafat al la yasihu shay minha illa qabr nabiy sallallahu alayhi wa sallam o, ovo, ove sve stvari što sam navio za vjerovjesnik poslanika i ovo, glavno se to vraća na, da Ibn Temi o, to, problem problemu svoju među Fatava. Kaže, prenosi od ovog učenjaka, odlazi iz Akinanija, kaže, svi ovi kaborovi koji su rečeno da su ukupan vjerovjesnici, poslanici, kaže, la je siho min ništa od toga nije pouzdano. Osim kabor poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Međutim, taj belaj kaborova izgradnje, kaborova, ono što se radi koji se desio u umetu, koji je napravio jedan blagi haos, je doveo do tog, znači da su muslimani znači, e, dozvolili sebi da su napravili vjeru na kaborama, izgladili na kaborama i ono što se radi u kaborama, a to mi je namjera u, e, u narodnom predavanju za Lavo pomoć da govorimo šta se to radi u kaborova, koliko je to šarijatski sporno i kako da se stvar, stvar rješava, negira i tako dalje. Subhanak Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, لا تسل عنا سبي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل